Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Музыка адным з наступстваў цяперашняга далучэння нашай краіны да рассіі стане фатальнае збядненне беларусаў на ўласную культурную спадчыну. Не сакрэт, што найболей нашых нацыянальных рэліквіяў у розныя часы было вывезена ў рассею. І калі тое, што забралі літоўцы або палякі намі ўлічваецца ў рамках нацыянальнай праграмы вяртання, дык далучэнне да рассіі не пакідае нават надзеі на тое, што ў будучыні мы або ўнукі атрымаем свой спадчынны скарб з Масквыці санкт-пецярбургу. Між тым палітыка цяперашніх інтэгратараў гэты балючы аспект мае на ўвазе і імкнецца ўсяляк яго затушоўваць. Красамоўная гісторыя з крыжом святой Эўфрасіні полацкай. Вось ужо амаль стагоддзя шукаюць яго беларусы па ўсім свеце. А некалькі гадоў таму з блаславення расійскай праваслаўнай царквы і кіраўніцтва краіны быў створаны дублікат гэтай рэліквіі. Маўляў, пытанне закрытае і можаце больш не прарывацца ў запаснікі эрмітажа, нават калі ваш крыж і знаходзіцца там. Цяпер гэта ўсё наша агульная, брацкая. Вось вам замена, цешцеся, крыж ёсць, значыць пошукі трэба спыніць. Аднак ці могуць гэтым здаволіцца беларускія навукоўцы, ды і проста сведамыя грамадзяне сваёй краіны. Ці гатовыя яны спыніць захады і перастаць думаць пра колішнюю прапажу. На гэтыя пытанні мы і будзем адказваць у сённяшняй перадачы. Сюжэт, прысвечаны крыжу святой Эўфрасіні полацкай, падрыхтаваў мастацтвазнаўца Сергій Харыўскі. Гэты крыж быў створаны беларускім ювелірам лазарам Бохшам у 1161 годзе на замову Эфрасіні і гумені спаскага полацкага манастыра. Крыж стаў першай уласна беларускай хрысціянскай рэліквіяй. У яго былі ўмантаваныя кавалкі хрыстова крыжа з кроплямі ягоныя крыві. Камені ад дамавіны Божая маці, часцінкі мошчаў святых Стэфаны панцеляймона і кроў святого Дзімітрыя. Аснова крыжа была выраблена з ерусалімская кіпарысу. Лазар Боша шчыльна ўвабраў свой твор у золата і прыгожыў яго шматлікімі каштоўнымі каменнямі і эмалевымі абразкамі святых. Пасля смерці фразіня, якая валодала крыжом, была далучаная да ліку святых. У запавеце яна пагражала тым, хто возьме крыж з манастыра, карамі нябеснымі ды да вечным праклёнам. Гэта ведалі ўсе, таму крыж заставаўся некранутым да 1921 году, калі бальшавікі перадалі яго магілёўскі музей. У 41 НКВД падрыхтаваў музейныя скарбы да эвакуацыі. Праз дзень магілёў занялі немцы. Так прапаў след рэліквіі і пачаліся ейныя пошукі па ўсім свеце. Летась у Менску выйшлі дзве кнігі, прысвечаныя гэтай нацыянальнай беларускай святыні. Першая кніга крыж краса царквы, падрыхтаваная ў менскім епархіальным управленні праваслаўнай царквы. Другая кніга, напісаная Владзімерам Арловым пры ўдзеле Ганны Сурмач і Барыса Стука, завецца жыватворны сімбаль бацькаўшчыны. Абодва выданні так ці інакш прымеркаваныя да стварэння мастаком кузьмічом копіі сапраўдна страчана крыжа. На мое удивление, две книги про одно оказались зусім розными. Розными не только форматом, а литыми версиями и меркованиями, что там выкладены. У епархиальной книги, написанной в российской стилистике минулого стагодзя, нема нават и сгадки про долгие карпатливые пошуки своей национальной святыни, якія ведуць белорусы по всем свете. Нема и слова про то, что крыш у рэшце пропал у России. Ненавито гэтым акалічнасцям прысвечаная кніга Владзіміра Арлова. Сам аўтар, на маё пытанне, навошта спатрэбілася яшчэ адна кніга пра крыж, адказаў наступнае. Свой час даў згоду э, паўдзельнічаць у стварэнні адной кнігі, якая задумвалася ў працэсе прац Міколы Кузьміча над вобразам крыжа святой рассіні. Гэта было як бы нагодай падсумаваць усё, э, што вядома было про крыс Лазара Бокса, все, что зрабил Микола Кузьмич, это так само нагода и э, поразважать над значностью крыза аутентичного у нашей истории и культуры, над его лесом, махчимыми накерунками пошуков. Крыс является агульной реликвией верников всех конфессий, на христианских. И навод Ширей – это ну, национальная наша реликвия. И, может быть, она вздольная поеднать не только христиан, а иудеев, и мусульманов, которые живут у Беларуси. Сярод розных геаграфічных назваў і шматлікіх імёнаў, што паўстаюць на старонках кнігі жыватворны сын барь бацькаўшчыны, згаданыя даследаванні журналіста Александра Лукашука, які шукаў крыж за акіянам, нават у ФБР. Звязаўшыся з ім, першае, што я высветліў, нават у даволі аб'ёмістай кнізе Арлова пра акалічнасці расследаванняў сказана яшчэ не ўсё. Што ж не ўвайшло ў кнігу? Пачас знаходжання ў штатах з дапамогай сваякоў іхных знаёмых ФБР у розных месцах я спрабаваў нешта высветліць. Вярнуўшыся, я працягнуў гэтую тэму ўжо Э, пошукаў у беларусі я вырашыў звярнуцца да э, вядомага расійскага пісьменніка юліана семёнова юлян семёнаў э, меў надзвычайныя э, доступ да архіваў і да сакрэтнай інфармацыі асаблівай інфармацыі савецкіх спецслужбаў ён быў іхным э, улюбёным аўтарам юлян семёнаў сярод іншых сваіх э, кніг бестселераў таго часу прысвяціў адну пошукам на каштоўнасцяў гістарычных якія былі вывезеныя з тэрыторыі былога савецкага саюзу падчас другой сусветнай войны і ён правёў цэлую серыю пошукаў у еўрапейскіх музеях у еўрапейскіх прыватных калекцыях і вынікам гэтага сталася адна з ягоных кніг паколькі я напіраваў веру это было відавочна з тэксту таксама закрытай інфармацыі то Э, я подумаў что магчыма есть сэн звярнуцца і да яго я пайшоў да тагачаснага міністра замежных справаў беларусі э, пётр краўчынкі з гэтай ідэі і краўчынка гэтую ідэю ухваліў я падрыхтаваў такі ліст э, ад імя міністэрства замежных справаў э, у якім выклаў гісторыю крыжа ў красіні полацкай і версіі ягонага магчымага знаходжання у и попросил э, Семенова поделиться альбо звестками, альбо идеями, как это крышукать. Это лист на бланку Министерства замежных справ Беларуси за подписом министра Кравченки и был отправлен на адрес э, Юлиана Семенова. А, на жаль, неузабаве после этого Юлиан Семенов помер. Мы не ведаем, отказу мы не маем, и мы не ведаем, где такие отказ был им подрыхтованный. Вось гэта хіба была спроба э, нефармальнага звароту да крыніцаў блізкіх да лубянкі, аднак э, яна скончылася э, безвынікова ў той час. Прафесор Адам Мальзіс шмат гадоў адчольваў пошукі крыжаю фразіні полацкай. Пра што ў кнізе Арлова напісана вельмі падрабязна. Менавіта Адам Мальзіс распрацоўваў самыя розныя версіі, шукаючы крыж і за акіянам і ў Еўропе і ў рассеі калі ж я затэлефанаваў паважанаму прафесару мяне найперш цікавіла ці працягваюцца росчыкі сёння ну, за мінулый год бадаю што нічога не зроблена я складаю надзеі на тое что ёсць у магілёве вельмі такі ініцыятыўны работнік камітэта дзяржаўнай бяспекі богданович конкретное нешта зраць э, таму что-то толькі вот по гэтых каналах можно і сапраўды кгб вельмі сур'ёзна займалася гэтым пытанням з першых дзён незалежнасці беларусі у 97 годзе у двух частках газета звязда надрукавала вялікі дэдыктыўны артыкул сергея богдановича і ўсё ж след вядзе на ўсход у спадар Богданович дапытаў десяткі людзей у звязку з гэтай гісторыяй і зрабіў адназначную выснову крыж у рассеі. У той жа звязде быў надрукаваны артыкул кіраўніка прэсавай службы КГБ Геннадзя Сенюкова, які пацвердзіў высновы свайго калегі. На гэта звяртае ўвагу і Владзімир Арлоў, прессовый секретарь КДБ Республики Беларусь давал интервью газете «Звезда». Это интервью было надрукованное, интервью дотычилось Лесу Крыша, оно было надрукованное под назовом «Крыши в России не полоцкой, треба шукать у России». Ну, я думаю, что у даденном выпадку мы не имели справу со сведомой дезинформацией. Владзімир Арлоў згадаў нядаўна прыняты ў рассіі закон аб рэстытуцыі, аб вяртанні культурных каштоўнасцям тым краінам, якія ўваходзілі ў антыгітлераўскую кааліцыю. Аднак Рэспубліка Беларусь у спісе гэтай кааліцыі не значыцца, бо была на той час складкавай часткай савецкага саюзу. з падкаемцам якога стала сённяшняя рассея. Аднак вернемся да пошукаў крыжа. Пазней КГБ пачало замоўчваць вынікі сваіх даследаванняў. За два апошнія гады больш ані слова. Хоць гэтая ўстанова па-ранейшаму выяўляе шмат клопату аб рэліквіі, пра што падрабязна напісана ў епархіяльнай кнізе крыж краса царквы. Складваецца ўражанне, што ўся справа па тэрміновым стварэнні копіі крыжа курыравалася менавіта спецыялістамі КГБ, дзеля таго, каб хутчэй зняць пытання і аўтары эпархіальныя кнігі здымаюць гэтае пытанне, маўляў, вывезлі рэліквію фашысты і знішчылі. А замест сапраўднага крыжа давайце сшанаваць новы работы Мколы Кузьміча. Гэты новы крыж таксама унікальны. Мастак у кнізе падрабязна распавядае, з чаго і як выраблены ягоны твор. У крыж укладзеныя рэліквіі з палістыны рассеі і з берасця За гэткую няпростую таленавітую працу мастака павіншавалі і патрыярх рассеі Алексій II і мітрапаліт Філарет і Александр Лукашенко і прэм'ер Лінг. Ніводзін з іх не сказаў пра тое, што сапраўдны крыж святое ў фрасіні, жывая святыня можа пыліцца недзе ў расійскіх сховах. Але мастак вырабіў мастацкую рэч, якой цяпер моліцца праваслаўны люд. Ці можа стаць новы крыж святыняю? На гэтае пытанне адказваюць Уладзімир Арлоў, Александр Лукашук і Адам Мальзіс. Я думаю, што безумоўна можа, але для гэтага трэба, каб прайшоў пэўны час. і я думаю, што нават калі будзе знойдзены аўтэнтычны крыж, то э, яны могуць суіснаваць дзе гэтыя святыні, або крыж ну дакладней будзем карыстацца карэктнай дэфініцыі вобраз крыжа святой ефрахінні створанай міколам кузьмічом ён э, дзякуючы намаганням найперш царквы мае усе тыя ж э, хрысціянскія рэліквіі якія меў крыж аўтэнтычны і нават кавалачак дрэва крыжа гасподня на мой розум так это абсалютна выключана это все роўна як бы э, пасля таго як скажем нейкі вандал знішчыў мадону рафаэлеву нехта захацеў бы потым яе напісаць весці что это мадона рафаэля я думаю что это выключана это просто нейкае практыкаванне ў зусім уже іншых сферах ну мне здаецца что можа чаму тому что ён жа па-першае там выкарыстаны пры яго вырабе э, мошчы прывезеныя со святых зямель по-другое гэта ўжо сам по сабе твор мастацтва Так что я не поделяю скептичного погляду на то, что в этой крыше не мое право быть тя, что он является подробкой. Я думаю, мы повинны весь час разуметь, что это не той крыш, але относится до его как до нового двора мастерства. Не сдарма, что мы долго спрачались, покуда дошли вот такое выражение, как его называть крыж створаны паводле таго крыжа, а не сам крыж. Спробы зрабіць копіі з крыжа былі раней. Вядомы беларускі дзеяч у Латвіі Сергей Сахараў, напрыклад, пісаў у 1939 годзе пра адну гэткую копію ў мястэчку Аберня. Цяпер пыталава. Няцяжка пры сучасных тэхналогіях вырабіць і трэцюю і пятую копію, ды таксама іх высвяціць тады што ёсць святыняю. Падабенства, хай сабе дакладнае, і арыгінал розніца як цела і душа, але толькі душа мае жыццё вечнае. Таму пошук сапраўдна крыжа ёсць перадумовую вяртанне нам часціны нашае беларускае душы. У кнізе жыватворных сынбаль бацькаўшчыны прыведзены розныя версіі знікнення той, першай арыгінальнай святыні. Якая ж з гэтых версіяў найбольш праўдзівая, адказвае Александр Лукашук. Магчыма, што крыж па-ранейшаму знаходзіцца ў расійскіх сховішах, там шмат чаго знаходзіць. згадаем апошні скандал, які вот разгараецца доўгія гады паміж нямецчынай і рассеі ў справе рэстытуцыі культурных каштоўнасцяў, якія савецкая армія вывезла она вызначаная, где она лежит, и ее не удается сдобыть. Э, так что в этом сенсе, когда провести параллель крыжи в России Полоцкой и каштовности Трои, Цалком Машима, что они находятся у э, одним месте, а добраться до их э, можно будет хиба что так само у подчас неких параллельных процессов, альбо у выпадку некого политичного отсюда. Авторы епархиальной книги «Крыш краса церкви» ставят у этой амаль тысячагадовай гісторыі кропку. А кніга жыватворны сімбаль бацькаўшчыны сканчаецца шмат кроп'ем, бо пытанне ўзгоду ў год становіцца не меней, а болей. Хоць самыя сур'ёзныя правераныя сведчанні паказваюць, што крыж трэба шукаць у рассеі. Калі ён і сапраўды там, чаму расейцы маўчаць, якія могуць быць іхнія матывы хаваць нашу святыню, гаворыць Александр Лукашук першая прычына чыста чынавенская бюрократычная нежаданне нешта рабіць нешта шукаць і даваць калі няма дзеля гэтага асаблівыя патрэбы ну напрыклад ніхто з беларусі не паехаў і не заплаціў добры хаб э, нейкаму чыноўніку альбо спецыялісту які мог бы адказаць на гэтае пытанне то Ну, а другая причина э, больш важная, это причина ірацыянальная. Э, дзяржава расійская, як і э, многія іншыя пастаталітарныя грамадствы, вельмі часта ў сваіх паводзінах кіруецца даволі ірэальнымі каштоўнасцямі, э, якія цяжка вытлумачыць э, нечым апроч э, метафарычных нейкіх такіх э, лексічных вызначэнняў, ну кшталту там доля, місія, прызванне, пакліканне, Э, вось э, менавіта вот такімі рацыянальнымі рэчамі можна і растлумачыць э, дзіўныя рэчы кшталту таго, што і крыжав рассенні полацкай у рассіі ці, напрыклад, э, мумія Леніна э, дагэтуль там на чырвонай плошчы. Владзімир Арлоў больш катэгарычны. Ён звязвае гэтую праблему з апраўданнем расейцамі сваёй злачыннай гісторыі. Крыж тут не з'яўляецца нейкім выключэннем з правілу. Расі прыватнасці музейшчыкам расійскім і нават такім прадстаўнікам і інтэлігенцыі як акадэмік ліхачоў якого называюць сумленнем расійскай інтэлігенцыі ім усім уласцівай специфічны падыход да нарабаваных расійскай імперыі за стагоддзя культурных каштоўнасцяў. Яны лічаць, што паколькі яны нас адукоўвалі і кров за нас пралівалі, баронячы нас. значитчыць яны маюць права на ўсё, што у нас украд. Даследчык Адам Мальдзіс растлумачыў гэта наогул проста. Унутраны голас мне падказвае, што гэты крыж знаходзіцца ў эрмітаж. Відаць, ніхто не хоча на сябе ўзяць смеласць прызнацца у залачынстве. Ці вернецца калі святы крышы фразіні ў Беларусь і калі б гэта магло адбыцца. Адзін з аўтараў кнігі жыватворны сімбаль Владзімир Арлоў сцвярджае. Ну, няма падстаў у гэтым асабліва сумнявацца, Таму што крыж уяўляе каштоўнасць толькі уласна як крыж тое золата тыя каштоўныя камяні якія ацалелі там пасля знаходжання крыжа ў руках выяўнічых атэістаў яны ну, вялікай каштоўнасці не ўяўляюць у ну, свой час одна балгарская перакладчыца з беларускай мовы маю кніжку і графіня полацкая вазіла да славуты Іваны тая напророчыла трымаючы ту кніжку ў руках вертання нашага крыжа ну як мне ўяўляецца вернецца ну калі мы будзем напэўна вартыя гэта вяртанне спадар мальдзіс таксама верыць у словы адной з самых славутых прарочыц нашага стагоддзя балгаркі вангі калі можа адбыцца ну хто ж яго ведае мне чамусьці у памяці стаяць словы балгарскай прарочыцы вангі калі дае звярнуліся э, по маёй просьбе балгарскія беларусісты э, то яна адказала чаго ты беларусы хвалююцца хутка ён знойдзецца верагодна што гэтая драматычная гісторыя не скончыцца ў нашым тысячагоддзе не скончыцца заклінаннямі цэзараў ды іхных папоў не скончыцца яна і на ўнікальным крыжы работы міколы кузьміча не скончыцца і на гэтых дзвюх кнігах. Кніга, якую выдаў расійскі праваслаўны патрыархат, ёсць спробаю прыўласціць нашую святыню. Аднак яны здолелі прыўласціць толькі выбітны твор сучаснага ювелірнага мастацтва. А ўнікнуўшы пошукаў сапраўднага крыжа, пазбавілі сябе права на яго ў будучыні. Кніга Владимира Арлова з яго суаўтарамі ёсць падсумаваннем усяго, што нам вядома пра гэты сімбаль да сёння. Апроч таго, аўтары недвусэнсоўна паказваюць, дзе ён, дзе яго шукаць. Сергей Харэўскі распавёў пра цяперашнюю сітуацыю вакол крыжа эўфрасіні полацкай. Геаграфія гэтай гісторыі ахапіла паўсвету ад нью-йорка да магілёва ад ерусалима да піцерскага эрмітажа. Што ж далей? Напэўна, калі адзіную эфектыўную працу ў гэтым накірунку вёў КГБ і калі пасля менавіта пад ягонай апекай вырабляўся дуплікат, каб закрыць пытанне пра арыгінал, тады верагодна, што сёння ніхто гэтай справай і не займаецца. Прафесор Адам Мальдзіс так і сказаў, што за апошні год нічога ў справе пошукаў не зроблена. Значыць, тыя, хто ставіў задачу спыніць гэты працэс, свайго дамагліся думаю што не бо тут пачынаюць дзейнічаць тыя чыннікі што не залежаць ад палітыкаў і інтэграцыйных працэсаў дапытлівая чалавечая прырода які-небудзь зусім юнак абавязкова натрапіць на след найвялікшай беларускай рэліквіі і ўрэшце адшукае яе для свайго народа ў якіх-небудзь запыленых сховах як тую папараць кветку, што прынясе ягоным суайчыннікам гонар за сваё і лютчэйшую долю. Острая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.